never end. My fickle friend, the summer wind, the summer wind, warm summer wind. the summer wind That's life. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, back on top in June, I said that's life. funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it, let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. King, I've been up and down. time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over. 15, 29 och 10. Ja, okej. Okay. År 2014. 15, 29 och 20. 8 oktober. 15, 8 oktober, okej. Okay. 15, 29 och 30. Ja, vi har en liten eh, test, eh, teknisk test här. Klockan är ja, vad är 15.30 här då, 8 oktober. Och så fyller man 54 år här också då. Från B-datorn. Vi kör kanal 1, 2, 3, 4 och 5. Kanal 6 går inte att köra från BUT-programmet. BUT-programmet vill inte vara med. Och kanal 7 är inte aktiverad från uh, Icecast-servern caster.fm Och vi har eh, höst här. Träd är borttagna på gården. Och bladen och löven har fått olika färger här. Och det är ganska blåsigt och kallt också. Och... Uh, ni kan alltså ringa in här på till studion här till det här tekniska testet på 0225 60 143 0225 60 143 Jag kopplar också in en mobiltelefon här med gummisnodd mot mikrofonen men det blir såna här datasignaler vad det kallas för någonting. Eh, det strålar ut en massa konstiga ljud från den här mobilen så det går inte att använda helt enkelt. Så fort jag pratar så blir det ännu värre. Det är olika sådana här signaler som skickas iväg. Det är en sån här pytteliten Samsung-telefon. <clears throat> Och där hörde man ju då när den lilla högtalaren ligger <laughs> med gummisnodden mot mikrofonen så hörde man fröken ur där. Men det är sådana här signaler som, som stör hela tiden i mikrofonen och så fort jag pratar så. Ja, och ingenting i lådan heller. Och... Uh <clears throat> vackra aspar har man fällt här på gården också. Och nu har löven här olika färger och grejer. Och det börjar komma mycket löv nu på marken ska jag säga. Så nu kommer faktiskt hösten här. Och ingenting i lådan. Och... Uh, uh, nu ska jag spela in också. Nu ska vi se. Det är lite konstigt också det här med sommartiden. Därför att eh, 31 oktober är ju på en fredag. Den 30 oktober ska jag till Hedemora och eh, ta bort tandsten hos eh, Åsa. Så blir det inga hål. Eh, det kommer ta sin lilla tid och sen får jag vänta nästan tre timmar på en buss upp till Långsötan. Då blir det inga hål. Och sen i maj tänkte jag komma på en undersökning och då är det säkert inga hål heller. Eftersom det är mycket tätare kontroller och då kanske det bara är lite tandsten som ska rengöras igen. Uh, det hörde jag mig själv. Ja, jag fyllde alltså 54 idag. Passa på att göra lite tekniskt test här. Buttprogrammet vill inte fungera. Så att här kan vi inte köra kanal 6 inte. Uh, utan vi kör Winampen kanal 1, 2, 3, 4 och 5. Anslutningen till närradioföreningen är borttagen. Och mobilen går inte att använda för det blir så mycket signaler från den. Uh, ni vet här vad det kallas för någonting. Men... Uh, högtalartelefonen är eh, inkopplad. Så det går att ringa in här på 0225 60 143. Säg bara att ni lyssnar och vad ni tycker och sånt. Och jag har lite åsikter om, om eh, Sverigekanalen. Vi har ju då sverigekanalen.com och där har vi kommit över 11 000 besökare. Och eh, lite senare långt senare så blev det också, man kan se flaggor också där, men det är inte från början. Men det är i alla fall långt mer än 11 000 besökare. Och där kan ni lyssna på olika webbradiostationer och också inbyggda sådana här spelare. Och jag talar i treans mikrofon. En mycket liten sak som ska sitta på ett headset egentligen. På B-datorn här med ny hårddisk också. Och den ville ju inte installera sig på Windows 8-datorn här. Laptopen gick ju inte. Det ska ju installeras drivrutiner och sånt så jag måste kolla lite. Den enda som har grattat mig idag faktiskt det är Lasse Gustafsson som jag träffade på ute Haninge ute i Vega. Där min mormors gubbe fick ärva ett fritidshus. Så istället för uppe i Väddö, Roslagen där på 60-talet så någon gång i början på 70-talet så eh, åkte vi ut till Vega istället där mycket snabbare. Vi hyrde alltså en stuga av familjen Södergrens uppe i Roslagen i Väddö där. Till och med min mamma var där uppe innan hon lämnade Sverige 64. Västernäs. Jag pratade med en, med en släkting till dem där också. Och gamlingarna var ju döda också då för några år sedan. Utom en gaml, gaml, gaml tant i Gås, Gåsvik heter Lasse Gustafsson kom på en cykel och jag kom på en moped. Han kanske var 13 år och han är väl nästan 50 idag. Han hjälpte mig att flytta också här från Märsta. 2011 och även från Almunge också ner till Märsta minns jag. Och körde en del grejer också när de skulle sälja huset där ute på vägarna. Mormors gubbe hade varit död i flera år. Ja, det fungerade här att köra också från B-datorn live. Via Winamp, Soundcard-läget, kanal 1, 2, 3, 4 och 5. Igår var det något konstigt här. Det blev lite tekniskt fel på stadsnätet. Jag kom ut en liten stund med vissa problem med mobilt bredband och bara 7 megabits per sekund. Men sen startade jag upp det här modemet i hallen och då blev det ju anslutning igen. Så det var kanske, jag vet inte exakt om det var någon halvtimmes fel. Men uh, eh, Altele eh, har uppgraderat systemet och kommer att göra det nu igen för att hindra framtida driftstörningar och uh, de har ju tyvärr höjt priserna också betydligt mera. Från 159 eh, kronor var det väl kanske till 409 kronor.